Pelo amor de Deus, mano. Eu tento, velho. Eu tento, mano. Tá bom, mano. Tá bom, tá bom. Porra. Fazer o quê? quer tudo me dar, carai? Amor, eu tô tentando melhorar. Até nos meus estudos faço pouco. Pedi também a hora de trampar. Pra me satisfazer do vício doido. Tá foda, tá osso. Em cada esquina, uma gostosa que me deu e quer de novo. Tá foda, tá osso. Elas me jogam uma proposta. Se eu resisto, eu fico louco. Tá foda, tá osso. Em cada esquina, uma gostosa que me deu e quer de novo. Tá foda tá osso. Elas me jogam uma proposta, se eu resisto eu fico louco, tá bota, tá, tá osso. Em cada esquina uma gostosa que me deu e quer de novo, tá bota, tá, tá osso. Elas me jogam uma proposta, se eu resisto eu fico louco, louco, louco, louco, louco, muito louco. Agora eu tô tentando melhorar. Até nos meus estudos faço pouco. Pedi também a hora de trampar. Pra me satisfazer do vício doido. Tá foda, tá osso. Em cada esquina, uma gostosa que me deu e quer de novo. Tá foda tá osso. Elas me jogam uma proposta, se eu resisto eu fico louco. Tá foda, tá osso Em cada esquina uma gostosa que me deu e quer de novo Tá foda, tá osso Elas me jogam uma proposta Se eu resisto eu fico louco Tá foda, tá osso Em cada esquina uma gostosa que me deu e quer de novo Tá foda, tá osso Elas me jogam uma proposta Se eu resisto eu fico louco look, look, look, look. Time to look good.